Ju përshëndes me selam alejkum wa rahmetullah. Lus Allahun xhele ve ala që takimet tona t'i bën të bekuara, të pranuara, të dobishme dhe të shpërlyra ditën e takimit me të. Jemi ende në ciklin e ligjëratave betime hyjnore dhe Kemi përmendur disa herë se qëllimi i kësaj serie është që ne të njoftohemi për së afërmi me disa tema madhore, me disa çështje të rëndësishme, boshte, që rreth tyre duhet të sillet angazhimi jonë, preokupimi jonë, kontributi jonë e kështu me radhë. Ngase jo rrallëherë në jetën e kësaj bote na ndodh që ne, domethënë, të shpenzojmë energji, të kalojmë kohë, madje jeta të shkon ndoshta në tema që nuk janë tema tona ose nuk janë tema aq të rëndësishme që për to duhet shpenzuar jetën. Prandaj nuk ka kush më mirë dhe më drejt dhe më saktë se Allahu xhele ve ala që mund të na mëson se cilat janë temat tona. Ku duhet të shkon preokupimi jonë, me çka duhet të miremi ne? Dhe në kuadër të kësaj, Kurani ka folur në shumë vende. Nga vendet e rëndësishme ku mund të informohemi për këto tema, janë edhe vendet ku Allahu betohet. Ngase kur Allahu betohet për diç, duhet marrë shumë seriozisht. Meqë vetë betimi e ka atë madhështinë e vet. Vetë betimi e jep një seriozitet të madh. E lëre më kur Këtë betim e bën Zoti i gjithësisë. Çdo fjalë e Allahut për ne duhet të jetë shumë serioze. Pavarësisht a a vjen përmes formës së betimit apo jo. Ngase vetë Allahu kur thotë, domethënë është është diçka shumë serioze. Dhe paramendo kur tash kësaj i shtohet edhe betimi. Dhe në kuadër të betimit kemi thënë se i kemi dy çështje me rëndësi që duhet trajtuar vazhdimisht. Çështja e parë ka të bëjë me atë në të cilën Allahu betohet, po me çka Allahu betohet? Kemi thënë betohet Allahu nganjëherë, domethënë në Kur'an betohet në në në në ë melaike betohet në krijesa të caktuara kështu me radhë dhe gjithashtu, domethënë, pjesa e dytë ka të bëjë me atë se për çfarë Allahu betohet. Do në çka betohet dhe për çfarë Allahu po betohet. Këto janë dy pika që janë shumë të rëndësishme. Edhe kemi thënë se e, këto dy pika dhe kanë lidhje mes vete. Do në ajo, ajo në çfarë Allahu betohet, ka lidhje të ngushtë për çfarë Allahu betohet. Kështu që edhe këtu mund të përfitojmë shumë nga ky trajtim. Edhe sonte jemi në takim një sure të rëndësishme, që është nga surat e, e Mekës, edhe që përmbajtja saj e, ka nuanca, ka nuanca, nuk po them kërcënuese, por shumë serioze. E Kurani tërë është serioz, normal, mirëpo kjo sure është nga ato sure që në to ka me të vërtetë një lloj retorike të tillë që njeriut ia tërheq vëmendjen shumë. E thërret, e thërret që t'i merr punët seriozisht, domethënë se çështja është shumë serioze. Dhe për të na e dëshmuar këtë fillon me betime. Dhe betime shumë të fuqishme. Surja El Murselat. Surja El Murselat. Çka ka në këtë sure? Thashë kjo sure mekase, ka zbrit në Meke. Pejgamberi sallallahu sallam, domethënë, e ka pas zakon që këtë sure jo rrallëherë me e lexu në namaz të akshamit. për shkak të peshës që ka pas, rëndësisë që ka pas, ua ka lexuar muslimanëve në namaz, meqë ata edhe kanë kuptuar çfarë po u lexohet në namazin e tyre. Bile një herë e ka lexuar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, edhe njëra nga domthon gratë e shquara të asaj kohe kur e ka dëgjuar ka thënë, "Ma ke kujtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ngase ajetet e fundit që i kam dëgjuar prej tij ka qenë pikërisht nga surja Murselat." Domthon Ka qenë diçka jo e rrallë që Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ta përdorë këtë sure në namaz, jashtë namazit e kështu me radhë. Meqë porositë e saj janë shumë shumë domethënëse. Allahu xhel-le ve ala në këtë sure thashë flet për tema të rëndësishme, mirëpo ne do të marrim shtatë ajetet e para të kësaj sure. tek dietarët ka hasur në një lloj në një lloj domethënë mospajtimi. Por ky mospajtim është i natyrës së llojllojshmërisë, jo kundërshtimeve. Se nganjëherë ka mospajtime tek ulemat e tefsirit, por këto mospajtime nuk shpërfaqin kundërshtimin mes mendimeve, por shpërfaqin llojllojshmërinë e mendimeve. Meqë këto gjitha këto mendime, domthonë mund të jenë të pranueshme për fjalën apo fjalinë që komentohet. Dhe kjo është ajo ana e pasur dhe e begatë e Kuranit. Andaj këtu kemi Allahu thotë vel murselati urfa. Allahu betohet në murselat. Murselat janë krijesa që Allahu i dërgon me mesazh dhe mision të caktuar. Këto krijesa tash a janë melaiket? A janë erërat e caktuara që kanë funksion caktuar? Mund të jenë pejgamberët në disa mendime? Ka mospajtim tek dietarët. Mirëpo gjitha këto mendime mund në fund fundit të ndoshta të vinë në dy. Mursalat don Allah xhele shanuhu në Kur'an kur ka fol për erërat ka thënë dhe kemi dërguar erën dhe kemi dërguar erën që me kuptu se Allah e dërgon erën. Këtu flas këtu flitet për një lloj dërgese, Allah betohet në diçka të dërguar. Por edhe melekët janë të dërguar të Allahut, i dërgon Allah me mesazh. Ajo që me rëndësi ta kuptojmë këtu është se flitet për një krijesë, melek, apo erë, që ka mesazh, ka mision. Dhe neve kjo pjesa e misionit po na intereson. Meqë Allah po betohet në mision, Po betohet Allah në mesazh. Urfa, domthon sikur se ka ardhur këtu, don urfa ta komentojmë ka kuptimin e diçka që vjen në formë të njëpasnjëshme të pandërprerë, por që vjen në mënyrë të këndshme dhe në mënyrë të mirë, urfa. Fel asifati asfa. Pastaj Allahu xhele betohet edhe që ato që vijnë me këtë mesazh vijnë edhe me një, domethënë ë ë ë ë ë nëse janë erërat vijnë diçka të fuqishme dhe të furishme. Nëse janë melekët për qëllim vijnë me diçka me shpejtësi dhe nënshtrim ndaj Allahut tebareke ve teala. Pastaj Allahu thot ë uen nashirati nashra. E këtu Allahu betohet në engjëjt në melekët që u është besuar shpërndarja shpërndajnë, domthon retë që të lëshohet shi, shpërndajnë begati, shpërndajnë shpalljen e Allahut tebareke ue teala, shpërndajnë ditën e gjykimit fletushkat robëve të Allahut që të gjejnë veprat e tyre e kështu me radhë. Pastaj Allah thot fel fel fariqati farqa edhe Allah betohet domthon në ato që ndajnë çka ndajnë fariqati farqa që ndajnë të vërtetën nga e pavërteta, të dobishme nga e dëmshme. Fel mulqiyati dhikra e ato që sjellin shpalljen e Allahut tebareke ue teala, mesazhin e Allahut dhe e, i rikujtojnë njerëzit me temat që duhet marrë me to, udhran au nudra, udhran, do të thotë shfajësimi, nudran, lloj paralajmërimi, inna ma tu aduna le waqi. Gjitha këto gjashtë ajete janë lloj betimi. Në fund Allah thot inna ma tu aduna le waqi. Gjithë ky betim është bër për t'ju garantu Allahu xhele ue ala se ajo që u është thënë juve në këtë Kur'an nga premtimet dhe nga kërcënimet le waqi gjithsesi do të ndodhë. Është e pashmangshme. Andaj këtu kemi betime dhe kemi për çfarë Allah betohet. Normalisht un kalova nëpër ajete pak si shpejt me një përkthim sipërfaqësor, por së paku ta dim ka po shkojmë dhe për çfarë bëhet fjalë. Tash për fillim te komenti i ajeteve dhe te tema jonë kryesore. E përmenëm fillim se Allahu betohet në diçka të dërguar. Dhe Allahu dërgon, dërgon melek, dërgon erna, dërgon Allahu xhelle ve ala dhe përdor Allahu tebareke ve teala nga krijesat e tij këdo Ai për misione të caktuara, për të bartë, për të bartë lajme të caktuara, për të kry mision të caktuara. Pejgamberët Allahu tebareke ve teala, i dërgon Allahu tebareke ve teala. Me mesazh, me libër, me fletushka, me porosi. Prandaj këtu është për ne me rëndësi dhe ajo që më ka vënë përshtypje me e trajtu, domthon sonte së bashku me juve në kuadër të komenteve të shumta që dietarët e kanë bërë këtyre ajeteve dhe kanë pasuruar shumë normalisht komentin, është fjala mursel, domthon i dërguar, Me mesazh dhe mision. Këtu, këtu kemi dy gjëra. Atë që e ka dërguar dhe ai që është dërguar. Kush dërgon? Allahu xhelle xhelaluhu. Por Allahu tebareke ve teala po betohet në atë që e dërgon në mënyrë të njëpasnjëshme te krijesat e tij. E këtu mund të jenë të shumta. Andaj ne duhet kuptuar këtë realitet, se Allahu dërgon vazhdimisht mesazhe të caktuara. Allahu dërgon vazhdimisht lajme të caktuara. Prandaj a dimë ne t'i kuptojmë këto lajme? A dimë ne t'i kuptojmë këto mesazhe, t'i lexojmë si duhet? Begatia ka mesazh, sprova ka mesazh. Andaj njerëzit shpeshherë habiten tek begatia, habiten me shfrytëzimin e begatisë dhe janë të hutuar nga mesazhi i begatisë. njerëzit e, e, e, shqetësohen nga sprova të caktuara dhe harrojnë mesazhin e kësaj sprove. Andaj Allahu xhelle ve ala na tërheq vëmendjen. Përmes këtyre betimeve se Allahu dërgon dhe në gjithë atë që Allah dërgon ka qëllime të caktuara. Ato bartin mesazhe, ato ato ato realisht krijesa që Allahu i përdor për të dërguar diçka tek njerëzit kanë mesazh, kanë mision të caktuar. Dhe kjo bëhet urfa në mënyrë të njëpasnjëshme. Në mënyrë të njëpasnjëshme, pa ndal vazhdimisht. Për shembull, dërgimi i pejgamberëve ka marrë fund me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo, mesazhet e Allahut tebareke ve teala që shërbejnë në kuptimin e drejtë të kësaj shpalljeje janë të vazhdueshme. Ernat e shumta. A nuk bartin mesazhin e madhështisë së Allahut te bare këto? Sprova të caktuara, begati të caktuara si kërëzika. Andaj, ne duhet ta kuptojmë këtë çështje me rëndësi, se jeta, përditshmëria jonë, vazhdimisht sjell mesazhe të ndryshme. Por fatkeqësia është, të nderuar vëllezër dhe motra kur ne domethënë uh, jemi shumë të fokusuar tek mesazhet e njeriut dhe i harrojmë mesazhet e Zotit të njeriut. Ne çdo ditë shikojmë çka po thotë njeri. Qysh çka po thotë njeri? Po përcjellim lajme, portale, e kështu me radhë, këto janë gjitha lajme të njerit. Çka tha filani, çka tha fisteku, çka tha ai, çka tha ky, na interesojnë shumë fjalët e njerëzve. N'rregull, njeriu me lexu lajme, me përcjell situatat atë sa ka nevojë, nuk po flas për këtë pjesë. Mirëpo gjithë jemi të pajtimit se ka teprime shumë në këtë aspekt. Dhe shumë na bën përshtypje çka tha ky, e çka boni ky. Nëse Allahu xhel-le ve ala po na flet, domethënë që sikur thashë në fillim, këtë kjo kjo është urtësia e kësaj. Që ne të bartemi, domethënë nga kjo pjesë në këtë pjesë. A po i lexoni lajmet e Allahut ditë për ditë që po i çon. Çfarë lajme? Allahu thotë kulla yawmin huwa fi shan. Allahu xhel-le ve ala çdo ditë ndryshon gjendje. E sheh një dje i i i shnosh, sot është smur. Një i smur është shëruar, një i gjallë ka vdekur, një që s'ka qenë fare ka lindur, njëri është varfëruar, tjetri është pasuruar, njëri është ngrit, tjetri ka ra. Zhvillimet shumta që ndodhin mes njerëzve, kush i bën kët? Pse ndodhin këto punë? Ne e shohim që bota dunjaja vazhdimisht po shkon ka ka fundi. Mesazhe të caktuara. Allahu thotë ve xhaekumun-nedhir, ju ka ardhur përkujtuesi, nedhir, kush është përkujtuesi? Pra kjo na intereson. Dhe kjo është ajo çka Allahu tebareke betohet në to. Dhe kjo është murselat. Allahu dërgon. Pra ne mund për... Po, ka po për ty kjo pjesa e mesazhit, kjo pjesa e misionit, kjo pjesa e dërgesës. Allahu dërgon vazhdimisht. Nuk duhet për shembull të nderuar nga, nga sprovat e caktuara, hisja kryesore nga sprovat të na mbetet mërzia. Ok, mërzia mbetet, do është, shqetësimi është, mirëpo duhet hisja më e madhe të jetë çka? Pse erdh ky mesazh? Pse erdh kjo sprovë? Kjo ka një mesazh me tregu se je i dobët, me treguar Allahu xhel-le ve ala se ke mëkate duhet m'u pastru, m'u kthy tek Allahu xhel-le xhelaluhu, me tregu se domthon jeta merr fund, me tregu se shiko kënaqësitë nuk janë gjithmonë, shumë shumë shumë shumë mesazhe. Edhe begatia ka mesazhe të veta. E kjo, kjo, kjo kështu me radhë. Dhe gjithashtu Allahu na flet për mision. Melajket kanë mision. Erërat kanë mision. Pejgambert kanë mision. Ti a ki mision. Unë kam mision. Cili është misioni i jetës tonë? Çfarë misioni i barti? Dikush mund të thotë, çfarë misioni? Kena misiona. Ne në këtë dunja kena mision. Duhet me kry një mision të caktuar. Dhe çdo njeri ka mision. Dikush as s'e kupton fare. Dikush është argat i misioneve të caktuara që iu shërben atyre misioneve pa kuptu fare, ngase përdoret, edhe kjo e ma e keqja e mundshme. Kur as nuk e din misionin, plus asaj i shërben misioneve të caktuara, agjendave të caktuara, Këto gjitha pyetje që duhet me ia bo vetes njeri, që të ketë një jetë cilësore, kualitative. Misioni jonë. Ngase, thashë njeriu, patjetër ka me pas një jetë jeta e tij, veprimtaria e tij ka me i shërbi diçkafit. Pra dhe kujt i shërben ti. Kujt i përket ti, unë, ai. E Allahu po na mëson, uel murselati urfa, pasha atë, që është dërguar në mision. Po nëse Allah betohet në atë që e ka dërgu, domethënë me këtë ky që e ka dërgu që ka shumë rëndësi, ngase kemi thënë se Allah nuk betohet në gjithçka, betohet në diç që ka rëndësi, ka peshë, dhe këtu Allah nuk është, nuk është, nuk është betu në qenie, që është në qenie, po për shembull kemi ku Allah betohet për shembull në qenie direkt, uet tini uez zejtun, Uesh shemsi ue duhaha, Allah betohet në diellin, në hanën, këto, këto janë qenie, që thonë, jo në, de, jo në detyrat e tyre, po në qenien e tyre. Nganjëherë Allah betohet në detyra, nganjëherë betohet në cilësi, në cilësi. Pra gjitha këto e me rëndësi me i kuptu. E këtu Allahu po betohet në në cilësi të caktuara. Ata që i ka dërgu Allahu kanë mesazh. Për ta çu n'vend kët mesazh, këta i kanë do cilësi. Para kësaj kush e ka dërguar? Allahu xhel-le ue ala. Andaj të nderuar vllazën e motra. Mësimi i parë që marrim këtu është ai që na ngarkon me mesazhe dhe ne Në jetën tonë jemi postierë, me kënaqësi të mesazheve të Allahut tebareke ue teala. Ne ngarkohemi me mision nga Zoti që na krijoi. Ngase ai e din më së miri cili është misioni i duhur që duhet ta kryejmë mbi sipërfaqen e tokës. Ngase Allahu tha në Kur'an, "Ela ya'lamu man khalaq." E si nuk di ai që ka krijuar? E din. Ai e din çfarë misioni duhet me kry? Nëse u pjesë e misioneve të caktuara mund të jenë të dëmshme. Me ia huq jetës, Allahu na ruajt. Prandaj, uh, për shembull dikush që fatkeq që është shumë te rinia që përdorin drogën. A e kuptan këtë çështje për shembull, si kënaqësi punë e jeme, nuk është punë e jotja, jo. Ti mendon se është punë e jotja. Ama ti je tu kry një mision dikujt. Dikush ka mision me e drogu rininë tonë. Ka mision. Pastaj për drogë të caktuar që këtë mision e çon në vend. Që me pas një rini jo funksionale, jo në shkolla. Ka prapë mision. Dikush humb kohë nëpër, nëpër kë, diskoteka, nëpër vene të caktuar, nëpër duke, duke kaluar kohën në lajme të kota, kush me kë u lidh, kush me kë u zgjidh e kështu me radhë. Dikush e ka mision këtë punë që na zhvendos nga temat serioze. Ndërsa ai aty i fundit mendon se valla veç punë qejfi kurreshtje. Ti mendon kështu që është kurreshtje. Por ti je i përdorun. Se ti nuk ki mision, apo? Dhe nuk e din kush duhet me të ngarku me mision, bëhesh vegël e lehtë e misionarëve tjerë. Që ata kanë misione. Ata e din çka dojnë. Normal. Një rini që nuk është në shkollë, një rini që nuk është në detyrë, nuk është në angazhim, nuk është në ndërtim të së ardhmes, e gjen te argëtimet, e gjen te lojërat, e gjen te dëfrimet, e te vallëzimet, e te kërcimet, e gjen te epshet, e gjen te kënaqësitë, kush e ngarkoi me këtë mision këtë rini? Dikush po? Prandaj ne duhet kuptuar se kush na jep misionin në jetë? Ai që na dha jetën, shumë e logjikshme. Ai që na ka dhënë jetën, na jep edhe misionin e jetës. E qartë. E Allahu këtu betohet në këtë mision. Prandaj kjo sure me rëndësi, e ka këndu pejgamberi sa, ngase surja e misionit, surja e mesazhit, wal mursalati urfa. Allahu betohet në, domethënë, në ato që kanë mision. Prandaj e kuptuam se duhet të kemi mision. Dhe që ky mision të jetë i duhur dhe që shpenzimi i mundit tonë dhe i jetës tonë në shërbim të këtij misioni të jetë faqe e bardhë dhe i shpërblyer dhe pozitiv dhe produktiv, duhet të dimë kush është ai që përcakton misionin. Surja Murselat thotë Allahu. është ai që jep misione melaikeve, të dërguarve, erërave, begative, gjithçka edhe ty, o njeri. Ai të ngarkon mision. Kjo është e qartë. Masi e kuptojmë se thash duhet të kemi mision e para. E dyta, kush na jep mision? Allahu. Çfarë misioni Allah na ka dhënë? Në Kur'an e gjejmë. Misioni kryesor që kemi në jetë është Wa ma khalaqtul jinne wal insa illa liya'budun. Allahu thotë, Njerëzit dhe xhinët i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë mua. Misioni yt kryesor në jetë është të adhurosh Allahun te bareku te ala. Mirpo adhurim me plot kuptimin e fjalës, jo adhurim që nënkupton rituale të caktuara. Dikush më thotë, "Qysh hoxha, veç në xhami me nejt a?" A pse? Na posa e bëjmë këtë pyetje, tregojmë se sa jemi injorant karshi adhurimit. Por kur na flasim për adhurimin dhe themi se edhe gjumi është adhurim, edhe buka është adhurim, edhe puna është adhurim, edhe tregtia është adhurim, edhe loja është adhurim. O thosh, e ka këtu. E po. Kjo është ajo që duhet ta njohim adhurimin. Si të arrijmë jetën tonë, realisht, ta konvertojmë, kushtimisht, në adhurim. Çdo veprim i jetës tonë, ka mundësi të realisht konvertohet në adhurim. Nga një veprim i zakonshëm i thjeshtë, mund të bëhet adhurim. Qysh? Kur e njohim ne adhurimin. Prandaj Allahu flet për këtë adhurim, ku që është gjithëpërfshirës, kuptimplotë, jo paraqet të kufizuar. Misioni, misioni është uh, përmirësimi dhe luftimi i të keqës. Shiko Allahu çka ka thënë? Kuntum khajre ummetin, ukhrixhet lin-nas, te'murune bil ma'ruf, wa tenhaune anil munkeri, wa tu'minune billah. Ju jeni njerëzit më të mirë që kanë dalë mbi fytyrë të tokës. Kush janë këta njerëz? Kush janë këta njerëz? Ata që urdhërojnë për të mirë, mision e kanë, ndalojnë nga e keqja dhe besojnë Zotin. Misioni është ta besojmë Zotin, dhe në emër të këtij besimi në Zotin tebareke we teala, ta shpërndajmë të mirën. E kemi mision ta ndihmojmë njëri-tjetrin. Ta luftojmë të keqen së bashku. Mision është ky. Prej shiko Allahu sa mirë tha në suren Asr. Për misionin e njeriut të suksesshëm. Misioni i njeriut të suksesshëm në suren Asr. Allah betohet në kohën që realisht është është ë kapitali që me te ne jetojmë. Pa kohë s'ka jetë. Koha është hapësira ku ne veprojmë. Mundësia që na jepet përmes saj të kryejmë punë. Innal insana fi khusr. Allah betohet në kohën, do të flasim për këtë si betim. Njeriu është në humbje. Njeriu është në humbje. Me qaj e shfrytëzon kohën pa mision. Humb illa ledhine, përveç atyre që kanë mision. Cili është ky mision? E ata që nuk janë të dështuar, nuk janë të humbur, e që kanë mision të përzgjedhur si duhet, kush janë? Illa ledhine amenu, ua amilu salihati, ua tevasau bil haqqi, ua tevasau bis sabër. Ata që besojnë, bëjnë punë të mira dhe këshillohen mes veti, bashkëpunojnë, a po në çka bashkëpunojnë? Në atë që është e drejtë, e saktë, e vërtetë. Nuk bashkëpunojnë në punë të këqija ata. Dhe përkrahen dhe ë ë ë këshillohen edhe me durim. Bis sabër, e kështu me radhë. Kjo është pastaj sure tjetër. Domethënë që ka mision. Prandaj misioni është adhurimi i Allahut. Misioni është ndërtimi i tokës. Me ndërtu këtë tokë në emër të Zotit tebareke ve teala, pa bë shkatërrime, pa bë rrënime, pa bë padrejtësi, është mision. Të shfrytëzojmë begatitë që Allahu na i ka dhenë pa arrogancë, pa mendjemadhësi, pa shtypje, pa dhunë. Mision. Ta promovojmë të vërtetën, dashurinë, respektin mes njerëzve, është mision. E kështu me radhë. Mirë, po për t'u realizu ky mision si duhet, me këto që i përmenda, duke kuptuar se duhet me pas mision, kush na ngarkon mision, cili është misioni jonë, për ta realizu tërë këtë, duhet që të kemi përgatitjet e duhura dhe duhet që të pajisemi me udhëzime dhe kuptimet e duhura. E cilat janë këto kuptime dhe cilat janë këto udhëzime që garantojnë realizimin e misionit tamam qysh duhet të pranuar tek Allahu tebareke ve teala ka ardhur sura Murselat. Mësoj tash e kemi të qartë kah po shkojmë. E tash. Allahu thotë wal mursalati urfa. Fillan më së pari me tregu cilësi tash kush janë këta. Dhe si e kuptojnë këta këtë mision? Kuptimi i misionit është shumë i rëndësishëm. Mursalat, thamë, Allahu flet për krijesa që i dërgon. Melaike, erëna, nuk është tash për ne me rëndësi ky diskutim i dietarëve. Mund ta marrim që melaiket, mund të marrim që erëna, s'prish punë. Por për ne po është me rëndësi, domethënë, se Allahu flet për krijesa që kanë mision, janë të dërguar nga ana e Allahut tebareke ue teala. Edhe kuptuam misionin komplet. Urfa, çka është urfa? Urfa thash, më herët është, domthon, diçka e njëpasnjëshme, diçka e vazhdueshme, diçka që nuk ka shkëputje. Domethënë, të nderuar vëllezër dhe motra, nga kuptimet elementare dhe bazike të misionit, pasi që kemi kuptuar kush na ngarkon me mision dhe pasi që kemi kuptuar cili është misioni jonë, Kuptimi elementar i radhës është ta kuptojmë se ky mision nuk është periodik. Ky mision nuk është ë ë ë ë ë me rrethana situata, por është me jetë. Domethënë mision, jetë është mision. Urfa, e vazhdushme, e vazhdushme. Pra Allahu kur tha për adhurimin çfarë tha? Wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë kush? Vdekja. Prandaj duhet ta kuptojmë misioni që jemi ngarkuar me të, adhurimi i Allahut, përmirësimi, ndërtimi, rregullimi, këshillimi, urdhri për të mirë, ndalimi nga e keqja, bashkëpunimi është jetë. Jo të jemi këtu ndryshe, jo, jo, një ngjyrë e kemi, një ngjyrë e kemi, nuk jemi laraman. Andaj, ky mision nga kuptimet elementare është, domethënë, të jemi unik, të jemi unik. Sikur që, ishte pejgamberi s.a.s. Kur e pyetën Aishen, radiallahu anha, për te tha, kane khulukuhu el Koran. Kqyre Kur'anin, qashtu ishte pejgamberi s.a.s. I pandryshueshëm. Andaj edhe kur është vet, edhe kur është n'shoqni, edhe kur është në vend të tij, edhe kur është jashtë vendit tij, edhe kur është në përcjellje, edhe kur nuk është në përcjellje, unë e kështë, ngase në mënyrë të vazhdushme është i lidhur me mision të tij, nuk, sh, nuk shkëputet prej këtij misioni, kurrë. As nuk ka epsh që e shkëput, as dilemë që e shkëput, as interes që e shkëput, i përkushtuar, urfa. Një nga kuptimet elementare të misionit është vazhdimësia. Të vazhdojmë, të vazhdojmë, të vazhdojmë. Përkundër asaj që nganjëherë është edhe, në përpjekjet e tua, për ta, për ta, e, e, e, e, e, realizu një mision të caktuar, s'ka rezultat. Ty t'duket qashtu pra. Sheh që s'ka përgjigje. Kuptimi i misionit që thotë vazhdo, përkundër rrethanave, përkundër mosmirënjohjeve, është ai që të mban gjallë. Momentin kur ne nga fokusi në vazhdimësi, të nderuar, nga fokusi në vazhdimësi, fillojmë të fokusohemi në fjalë çka u tha, kush të lavdëroi, kush të qortoi, çka u bë, ne e humbim shpejtësinë, e humbim elanin, e humbim vazhdimësinë, e humbim misionin. Allah i tha pejgamberit a.s., ti çoje vetë misionin, ti vetë, vjen kush, s'vjen kush, s'është kjo punë e jotja. A ne kemi pas pejgamber që ka ardh n'dunja, me mision, i dërguar nga Allahu xhalla uala, nuk e ka njoft kush mbi tokë. As një njeri s'e ka pasë mas vete. A e ka kry misionin e vet? Ngase është i ngarkuar nga Allahu xhel-le ue ala. Urfa. Urfa gjithashtu ka kuptim të nderuar se e ka një kuptim të diçka që është e mirë. Domethënë, domethënë, e ky mision duhet të trajtohet me mirësi, duhet të trajtohet me, me, e, e, e, me e, maturi, jo me, jo me arrogancë, don vazhdimësi, don mirësi, dhe don maturi, dhe don, dhe don, dhe don, urtësi, e kështu me radhë. por jo arrogancë, jo vrazhdësi, jo nxitim, jo vëllai. Urfa, diçka që gjithçka vjen me me radhë, një gradual. Prandaj vazhdimësia dhe bamirësia dhe urtësia janë kuptimet elementare të bartësit të misionit, që ka mision edhe karshi vetvetes, edhe karshi familjes, edhe karshi shoqërisë. Era kur është furtunë i thonë asifa, ngase fryn fort, vjen vjen rrëmbyeshëm. E çfarë lidhje ka ky përshkrim? Domethënë i i i i i veprimit në këtë rast me misionin që na kemi. Ose me kuptimin e misionit që na po dum me zbatu dhe me u ngjit kësaj bote. E ka kuptimin se e, diçka që bëhet Dal ngadalë, dal ngadalë, dal ngadalë, fillon dikur me marë shpejtësinë dhe fuqinë e vet. Kemi pa për shambull, ai, domethënë, një pikë uj, që vazhdimisht, e një pikë uj është, pik, pik, pik, pik, bën shej edhe në çimento poshtë. Çimento është e fuqishme, dal ngadalë. Mund të shpojë kushedi çka, një pikë ujë. Mirëpo, pse është e vazhdueshme, bëhet e furishme. Edhe pse gjithmonë është e ngadalshme. Është interesant kjo. Ndërsa ajo që është, ajo që është momentale, ajo që është ë ë ë domethënë ë e çastit, edhe pse është e furishme, është e dëmshme. Edhe jo produktive. Nuk është produktive. Dikush thotë, përnjëherë, jo. Domethënë, një njeri që çdo ditë, çdo ditë, domethënë, e, e, e, lexon, mëson, ditë për ditë merr diçka të re, çdo ditë mëson, mund të jetë e thjeshtë e, diçka pak, diçka pak, diçka pak, pastaj i përsërit ato, i ringjall, pas një kohë e sheh që furishëm është ngritë nalt. Ky njeri, kërë, dalëngadalë. Prandaj duhet kuptuar se duhet forcë, duhet fuqi, mirëpo duhet të jetë e kontrolluar me maturi dhe gradualitet dhe vazhdimësi. Ndërsa, aty ku nuk ka vazhdimësi, nuk ka gradualitet, atëherë këtu tash a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, forca shndërrohet në dhunë, shndërrohet në arrogancë. Prandaj Allahu xhel-le ue ala çka i tha pejgamberit, ja Jahja, khudhil kitabe bi kuwa, o Jahja, kape librin fuqishëm, po jo në mënyrë arrogante, fuqishëm çka i bjen fuqishëm? Kape seriozisht, merre seriozisht. Dhe nga treguesit e marrjes së librit dhe shpalljes seriozisht është kur njeri nuk i ndahet kurrë, bazë të vazhdueshme. Dhe gjithashtu nga kuptimet e e e e e asfa është domethënë ë ë thashë diçka që është e e fuqishme, e furishme, por që është graduale dhe diçka që është me insistim. Me insistim. Allahu këtu po na flet për diçka që bëhet me insistim. Jo me imponim. Jo imponimi dallon nga nga nga insistimi dhe nga këmbëngulja. Njeri, për shembull, në mënyrë të vazhdueshme, por me këmbëngulje. Mund të flasin njerëzit, mund të thonë diçka, mund të ketë ndoshta dekurajime, ai është i përkushtuar në rrugën e tij. Pse? Ngase këtë mision s'e ka prej vetes. Kjo është shumë me rëndësi ta kuptojmë. Është mision i Allahut te bareku teala. Ai kam ngarku me të. Dhe ai i ka borxh veç Allahut xhelle ue ala për këtë mision. Askujt tjetër. Dhe përderisa ai po ecën këtë mision që është duhet dhe po këmbëngul në zbatimin e këtij misioni, është i bindur se ky mision i duhet njerëzve. Është i dobishëm për njerëzit. Prandaj ne kur kur kur, kur me një kuptim pozitiv po të po flas, kuptim pozitiv pa kush kuptime. Këmbëngulim që njerëzit duhet me falë namazin. Nëse kemi mision që njerëzit t'ua mësojmë namazin. Qysh i bie kjo? Jo pse na garantojmë nga dija e jonë, na nuk e dim këtë punë. Po jemi të bindur se është kështu për shkak se Allahu ka thonë. Domethonë, këtë bindje s'e kemi nga dija e jonë. Personalisht, po e kemi të fituar këtë dije nga fjala e Allahut xhelle xhelaluhu. Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Allahu tha, namazi pengon dhe ndalon nga punët e ndyta të pamoralshme dhe punët e këqija. Dhe ne kena mision me luftu punët e këqija. Ne kena mision me luftu amoralitetin dhe punët e pista dhe jo njerëzore. dhe jemi të bindur se mënyra nga mënyrat më të mira, më efikase për luftimin e kësaj është namazi, andaj këmbëngulim në namaz. Kjo është asifati asfa. Këmbëngulje, ngase kemi bindje se misioni që jemi ngarkuar me të është nga Allahu xhelle ue ala. Andaj atje e marrim fuqinë e bindjes. Atje e marrim këmbënguljen. Pastaj Allahu thotë: "Wan nashirati nashra." Nashirat melaiket që shpërndajnë apo edhe erna që shpërndajnë farat që të mbillen. Dhe melaiket që shpërndajnë shpërndajnë caktimin e Allahut. E detyrat tjera që i kanë të shpërndarjes. Këtu e kemi kuptimin, domthonë më së pari, nashra është kuptimi i shpërndarjes. Domthon ky mision që Allahu na ka ngarkuar me të nuk duhet nuk duhet të mbyllet njeriu brenda vetes tij. Por duhet ta shpërndan kudo që ka mundsi. Me aq sa ka mundësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Bellighu anni walau aya. Kumtoni dhe shpërndani nga unë qoftë një ajet. Nuk din ti shumë dije. Mos hin në debate, mos hin në diskutime. Mos tento me largu dilema ngase nuk din. Mirëpo, këto nëse nuk i din, a din me i thonë dikujt, ki frikë Zotin. Me i thonë dikujt, kena me dhonë llogari para Allahut. Këto janë të vërteta. Respektoje prindin tënd. Bëni mirë këtij. Mos u bë arrogant. Mos keqpërdor. Mos fito keq. Këto i dina me i thonë. Kaq. Ama shpërndaje këtë. Ne sot shohim për shembull një lloj, një lloj individualizmi fatkeqësisht. Njeri e sheh nështë në familje t'vet ka bo të keqe. Allah, së me folë mu. I mbyllur. Shpërndaje. Ke ndëgju një fjalë në xhami, shpërndaje në shpi. E ke ni një fjalë t'mirë dikun, shpërndaje në shoqni, shpërndaje. Shpërndarja është me rëndësi. Jo të metim të mbyllur, mrenda, mrenda shtëpive, mrenda veteve, mrenda grupeve, klaneve, jo, jo. Ky mesazh i Allahut xhelle ve ala, ky mision që me te ka ardh pejgamberi s.a.s. e që folëm për te te kjo surja Kalem, mesazhi, mesazhi i lapsit, Kjo është mesazh i moralit. Kjo është mesazh i natyrshmërisë njerëzore. Prandaj Allahu tha në Kur'an, ja ejjuhen nas, o ju njerëz, ju flet Allahu të gjithë njerëzve. Madje thirrja e parë në Kur'an, në renditjen e shkrimit të Kur'anit është, ja ejjuhen nas, u'budu rabbekum, o ju njerëz, adhuronie Zotin, s'ka ardh o ju besimtarë, o ju njerëz, të gjithë jeni të ftuar që Allahun ta adhuroni. Prandaj, mos u mbyll. Duhet, duhet që t'jemi, duhet, duhet, duhet që t'jemi, pranë njerëzve. Pranë njerëzve. Jo me ikë, por po të integruar, të përzier, pjesë e shoqërisë. Normalisht, me mision. Por jo dikush, në emër të përzierjes, e ka harru misionin te dera. Paramendo dikush për shembull, ka ardh me mision të caktuar, apo, edhe kur u hi në dhomë me kumtu lajmin e caktuar, është habit mas muhabeteve t'tyne, u bo pjesë e atyne muhabeteve, ka harru për çka u ardhë. Jo, na s'ban kështu me konë. Do njerëz shkojnë dikun, harrojnë për çka janë aty. Duhet me di pse ke shku. Andaj, përziu, integrohu, por Duke pas gjithmonë të ruajtur integritetin e misionit tënd, e kuptimeve tua. Me përzierje, po, por jo me shkrirje. Na duhet shpërndarje, dashamirët tanë, njerëzit tanë, pse mos me ua kallzu të vërtetën? Pse mos me i thirrë në rrugë t'Zotit tebareke ve teala? Pëse mësë me... Në të kuptim rrugë t'Zotit, dikush munet me kuptu shumë ngusht, e gjanë është kjo shumë. Një mësim të mirë që ti shpërndaje me njerëz. Një përvojë të mirë shpërndaje me njerëz. Gjithçka çka ju bën dobi njerëzve, shpërndaje me ta. Ngase misioni kërkon shpërndarje. Misioni kërkon përzirje. Misioni nuk, nuk, nuk, nuk lejon, nuk lejon egoizëm, nuk lejon mbyllje, Po kërkon hapje. Prandaj Allahu tha ven nashirat. Dhe nga kuptimet e nashirat, krahas shpërndarjes është edhe ngjallja. Që, që, që i thonë, jeumun nushur. Nushur ngjallja, me u ngjallë tek Allahu tebareke ue teala. Që, ose ue ilejhin nushur, dhe tek Allahu xhel-le ue ala, kena me u ngjallë, kena me dalë para Allahut xhel-le ue ala. Prandaj, misioni ka gjallëni. Duhet njerëzve me u ngjall, kanë me u ngjall. Me u ngjall, me u ngjall ndërgjegjen. Me u ngjall natyrshmërinë që Allahu i ka krijuar. Misioni që ngjall logjikën e njerit. Meqë njeriu fatkeqësisht po po po e mbyt logjikën e tij, arsyen e tij, duke favorizuar epshin vazhdimisht. Cila logjikë për shembull? Cila logjikë është ajo që e çon njeriun tek alkooli? Cila është ajo logjikë që e çon njeriun te bastoret? te amoraliteti, cila është ajo logjikë që e çon njeriun te droga? Cila është ajo logjikë që e çon njeriun te punë të këqija? Cila është ajo logjikë? S'ka logjikë. Kjo logjikë e robnuar, e ka robnuar epshi, dhe tash ajo është në shërbim të epshit fatkeqësisht. Kjo logjika fatkeqësisht arsyeja e njeriut që e ka humb pavarësinë, është e okupuar nga epshi. E po misioni që Allahu ka dërguar pejgamberë është me i liru njerëzit nga epshi. me i ngjallë prej fillimit, me i këndell, është ngjallje, është dalje në realitet. Sikurse fëmiju që është në bark të nanës, nuk sheh, pos, asaj hapësire, është shumë ngusht. Mendon që veç ajo është dunjaja, veç ajo është e mira. Kur del, jashtë sheh dunjaja e gjanë. Prandaj, Ribi ibn Amir, radiallahu, nga trimat e besimtarëve, kur u takua me udhëheqësin e ushtrisë persiane, para ballafaqimit që e patën në Kadisije, ju qas njëri, tha Allahu na ka dërgu, ne kena mision, ne s'kemi ardhë për pushtet, as për bukën e juaj, ne kena ardhë mision me pru, ka si me, me, mision kanë shku, çka është misioni juaj, tha, li nuhrixhen nase, Li nuhrixhen nas, m'i nxirr njerëzit, min ibadetil ibad, ila ibadeti rabbil ibad, nga adhurimi i robve, në adhurimin e Zotit të robve. Njeriu mbret me konë, rob i Allahut është. Po na kena ardhë, ju po adhuroni njerëz. E thonë që, pëse për po në në qmosh, pse po përbuzesh, pse po i robnohesh zakoneve të idhujtarisë, del në lirinë e adhurimit dhe njëshmërisë. Edhe t'i nxirrim njerëzit nga, domethënë, ngushtimi i dunjos, veç një gjë që veç kjo dunjo është ngusht i bëhet dunjoja, se jeta e shkurt, e ngusht, mundësitë e kufizuara, me nxirr çka? Ila seati dunja vel akhira. Në gjerësinë e dunjos e të ahiretit, m'i nxirr njerëzit, gjanë është, ka vend për të gjithë, ka mundësi për të gjithë. Ngase këtu kemi ardhur përkohësisht me marrë diçka dhe me shku tutje. Në gjerësinë e pafundme të kënaqësisë së Allahut dhe shpërblimit të tij në xhenet. Pra çka është en nashirat, shpërndarje që ngjall, jo që vdes njerëz. Shpërndarje që ngjall raporte me Allahun, shpërndarje që ngjall raporte me vetveten, shpërndarje që ngjall aktivitet, vullnet, që ngjall shpresat. Pejgamberi alejhi selam ua ka ngjall njerëzve shpresat se ka hajr në dunja. Ne kemi për obligim që njerëzve me ua ngjall shpresat, jo me ua vdek shpresat. Me u çel të ardhmën. Kjo është misioni jonë. Misioni i i i i i i i i shpresave, misioni i vizionit, misioni i të ardhmes. Ka hajr. Ka pozitivitet. Vallahi ka mirësi. Po ka të këqija, ka të mëta, dunja është kjo, ka gjithçka në të. Ama shiko ma tutje, shiko përtej kësaj, do të shohësh vallahi gjëra të mira. Po kur? Kur ki mision hyjnor, të ngarkuar nga Allahu tebareke ve teala, gjithmonë ki çka me bo, gjithmonë ki punë, gjithmonë dunja duket interesante, gjithmonë ka kuptim gjithçkafi, meqë misioni i jep kuptim, është mision i ngjalljes, është mision i jetës. Prandaj Allahu, edhe Allahu xhele ve ala e, e, e, e përmend e, e, procesin e daljes së dikujt nga devijimi në udhëzim, një lloj ringjallje. E ke pa që e kemi ngjall, pasi ishte i vdekur. I vdekur jo i vdekur në kuptim fizik. Po në kuptim shpirtnor, kuptim mendor. E ka pas mendjen e vdekur. E ka pas ndërgjegjën e vdekur. E ka pas mendjen të përgjumur në gjumë. Na me këtë mësim e kemi ngjall. Andaj t'iu ngjallim shpresën, ky është misioni i shpresës. Ky është misioni i të ardhmes. Shiko sa bukur Allahu tebareke ve teala lidh misionin me ngjalljen. Ven nashirati neshra. me urnat Allahut tebareke ue teala. Dhe ne duhet njerëzve t'ua hapim dyert e pendimit, jo t'ua mbyllim. Shejtani vjen e mbyll derën e mundësisë me pas zgjidhje, s'ka zgjidhje. E ç'ke me bo? Mbyte veten më mirë. Ai çon në vetëvrasje. Ndërsa misioni që erdh me të pejgamberi është misioni i jetës që e lufton vetëvrasjen. E kështu me radhë, kështu me radhë. Jetën familjare, bashkëshortore, gjallëri, Dashuri, respekt, është mision i dashurisë. Pastaj Allahu tha, pastaj, fel farikati farka. Farikat është diçka që ndan, dy apo diçka prej diçkaje pra. Që nënkupton se, ky mision, kur vjen nga Allahu tebareke ue teala, i cili në mënyrë të vazhdueshme, domethënë përcillet, edhe, edhe, edhe shtyhet përpara, ky mision i cili, Domethënë, ë ë ë ë ë ka fuqinë e vet. Bartësi i tij këmbgul pozitivisht insiston pozitivisht që njerëzit të ngjallen, të dalin nga greminat, nga shpellat e epsheve, e bestytnive, e zakoneve të tmerrshme, në dritën e udhëzimit të Zotit xhel-le xhelaluhu. Fel farikati farka. Kur ky udhëzim del kështu, e shpërfaq dallimin. E shpërfaq dallimin. Dallimi është i qartë mes udhëzimit e devijimit. Dallimi është i qartë mes të mirës dhe të keqes, mes të dëmshmes dhe të dobishmes. Qartë janë, qartësuar gjërat, është e qartë. Prandaj ne duhet që në kuadër të misionit ta kemi edhe qartësinë dhe dallimin. Ai i cili me misionin e tij, domethënë, njerëzve ua bën punët e paqarta. Sa është suksesshëm? Suksesi është në qartësi. Shiko pejgamberin sa sa sa i qartë ka qenë. Që nga dita e parë arabët, populli i tij e kishin shumë të qartë çfarë kërkon prej tyre ai. Shumë qartë. Nganjëherë ne si musliman kam frikë që do punë s'i kemi të qarta. Momentin kur ne Momentin kur ne, domethënë, e, e, e, e, e, për shkak të dallimeve të caktuara, mospajtimeve të caktuara, dim të kalojmë deri në nivelin e urrejtjes, kthimit të shpinës, bojkotit e kështu me radhë, jep me kuptu se s'e kemi qartë misionin. Nuk e kemi qartë misionin e përbashkët që kemi. Meqë, po, po lejojmë që misioni të rrezikohet, Për shkak se nëse e kemi qartë çka kemi njëri-tjetrin. Sa i rëndësishëm njëri-tjetri për neve. Prandaj Allahu tebareke na mëson që duhet qartësi, fal farikati farka, po që dallo bojn dallimin, furkan, një sure në Kur'an Furkan. Prandaj duhet me pa dallimin aty. Ti je bartës i misionit. Prandaj duhet me kon i dallushëm, në çka i dallushëm? Në sjelljen tonë, në qasjen tonë, në raportin tënd, në komunikimin tënd, në lidhjen tënde, i, i, me kon, me, i, i, edhe i dallushëm, edhe i qartë në artikulimin tënd, çka konkretisht po don? A ki qartë një çka po don ti? Sa ma të qartë që kemi, vallai aq ma lehtë komunikojmë. Paqartësia shkakton mjegulli, e mjegullia shkakton pastaj edhe përplasje, ngase nuk dim ka me i ra në mjegullina. Ne duhet me largu mjegullinat. Duhet të sjellim qartësi. E qartësia pastaj mundëson që ta shohim tamam qysh duhet. Domethon kuptim të asaj t'ia dim vlerën njëri-tjetrit. Çka është el farikati farka? Dallimi, me rëndësi. Nuk duhet me kon njeriu që misioni i tij është nga Allahu, domethon me me kon i paqartë, i humbur, i shthurur, Dhe mos me domethon ë pas kurrfar dallim prej atij që s'ka mision fare. Po me dallu. Duhet me dallu, kuptim pozitiv. Jo me dallu me ngjyrë teshës, sa po thon, na veshëm veç kuq, kushtimisht, jo kështu, me këto formalitete. Jo, jo, jo dallim formal. Dallim substancial, esencial. Dallim fjalë, shihet, apo. Kjo është dihet. Don kur kur dikush habitet, kur dikush gabon, kur dikush do të thon ë ë ë ë harron, dhe ne kemi nevojë me ia rikujtu atij. Domethon në kuadër të misionit është edhe rikujtimi. Allahu thotë wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Rikujto ti ngase rikujtimi i bën dobi besimtarve. Nuk është nga treguesit e kuptimit të duhur të misionit të thuash po po e di kët, po jo. Gjithmonë i gatshëm për mësu. Dhe nuk duhet të mendojmë ne se domethon dersi, ligjërata, mësimi ka afat skadence. Dhe ka një nivel caktun kur përtej tij tash ti pavarësohesh nga dersi. Jo absolutisht. Jo. Gjithmonë mësojmë, gjithmonë dëgjojmë. Dhe mësimi jonë ose është informim i ri për neve, s'kemi dëgjuar, mësim i pamësuar, ose mësim i kuptuar pasi ka qenë i pakuptuar, ose diçka që rikujtohemi, e kemi ditë, po jemi habit. Njeri nga natyra e tij habitet, harran, veçan, të nderuar, n'këtë kohë, Prandaj, prandaj ne duhet ta kemi edhe mision rikujtimin e njëri-tjetrit. E jo që të themi, ku me i thonë tash, po kjo e din, kjo, po kjo e ka qartë, thuje, thuje me të mirë, po, thuje me kujdes, gjeje mënyrën, gjeje kohën, krejt kjo është në rregull, ama thuje, thuje, rikujtoj njerëzit, rikujtoj veten tonë, Sa ka ligjërata të kaluarën, po kemi nevojë t'i kthehemi prapë t'i dëgjojmë, ngase kanë porosi të rëndësishme. Rikujtimi na bën dobi. Prandaj nga, nga, nga, nga e, kuptimet e dytë të misionit është luftimi i gafletit, hutis, zhvendosjes, do, domethënë, kaotizmit, Për shkak se nuk merr ndoshta përgjigjen e duhur, nuk e merr ndoshta ë ë ë ë vëmendjen e duhur të nderuar. Misionit është fillimisht që para Allahut të shfajsohemi, ose ne jemi munduar ta bëjmë atë që duhet. Të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është shumë e rëndësishme. Shpesh në kësaj bote ne themi, po çka mund na me me me me këtë punë? Po çka mund na me ndryshu me këtë çështje? Po atë sa ti nuk është me rëndësi a do ta kryen deri në fund. Meqë shpesh e kufizuar me mundësi dhe me kushte. Mirëpo ti te Allahu fajsosh. A kupton, shkarkohesh nga çfarë lloj fajsimi? S'kam faj unë bëra timen. Prandaj ka ndodhur në situ, situatë në të kaluarën para pejgamberit një popull e ka merituar dënimin. Dhe ka qenë dënimi ka vjen i Allahut tebareke ue teala. Ata njerëzit që kanë qenë misionarë mrena, janë nda në dy pjesë, kanë qenë ata t'udhëzumë nga Allahu xhelle xhelaluhu, e kanë di që Allahu ka me i dënu, meqë kanë tepru, e ka thonë, Njëri prej tyre ka thënë, Pse po e po vazhdoni? Shiko, pse po vazhdoni me i këshillu një grup njerëzish që Allahu muhlikum, Allahu ka me i shkatërru këta. Çfarë thanë? Ma'dhireten ila rabbikum. Ma s'pari na dona m'u shfajësu para Allahut që deri në fund jena munu. Kjo është me rëndësi. Nuk është udhëzimi në dorën tonë. Nuk është ndryshimi i gjendjes komplet në dorën tonë. Mirpo ne para Allahut themi s'paku, kemi bërë atë që është e mundshme. Shiko subhanallah sa sa janë këto pjesë të rëndësishme të misionit. Jo me pas një mision që me bo diçka që realisht duhet do të dekada dekada duhet duhet grupe grupe njerëzish. Dhe kur ai që s'po bëhet dëshpërohet e zhgënjehet. Jo. Ti kupto çfarë të takon ty. Ti kupto çfarë të përket ty dhe bëje sipas mundësive që ke. Përdori mundësitë tua. Sot ne për shembull, a jemi duke përdor tërë kapacitetin që kemi për me qenë të mirë dhe për me bo mirë, secili prej neve ka mundësi që gjen zbrazëtina. Pra Allah për po të ondërën, ma s'pari, ma s'pari, para se që në rezultate, para se që në dekorata, në lavdata, në mirënjohje, para se që në gjithçka jashtë teje, shikon çfarë, Te Allahu xhele ve ala. Me ç'ti je i ngarkuar nga Allahu, thash n'fillim, ti je nga Allahu i ngarkuar. Prandaj le t'jetë synimi yt fillimisht që të shkarkohesh para Allahut, se ke e mundin tan, ti e ke bo tonën. Ngase Uvejs el Karni rahimehullah, ka qenë nga njerëzit e devotshëm. Ai shpërndante ushqimin që e kishte. Tepricën, teshën e shpërndante. Çfarë thonte? O, o Zot, nëse sonte dikush nga nga besimtarët, vdes nga uria. Ose ka të ftoft nga acari. Mos më merr n'pyetje meqë unë shpërndava atë që e pata. Pra boje çka mundesh. Dhe pastaj thuj, o Zot, unë atë çfarë pata mundësi e bëra. Ama, do është baja ki me konë serioz, edhe me konë shumë i sinqertë, me i thën Allahut, unë e bëra çka munda. Ngase ajo çka mundemi na, edhe çka menojm që mundemi na, shpesh e ka dallim. Pasi e bëre ç'është e mundshme, shfajësohu. Edhe është nudhura, edhe është paralajmërim për njerëzit. Ngase Allahu xhele ve ala përmend se, ky mision që Allahu ka dërgu melek e pejgamber, e mesazhet e vazhdushme që i vijn njeriut gjatë ditës e gjatë natës e gjatë jetës, sikur e ceka, dhe këshillat e vazhdushme, dhe porosit e vazhdushme, e kanë një afat skadence. Allahu i paralajmëron. E kanë një afat skadence. Nuk janë gjithmonë këtu. Jo, jo, jo. Këto mesazhe dikur marrin fund. S'ka mesazh më. Mas mesazheve çka vjen? Vjen gjykimi. E Allah thot, innema tuadune le waki. Mas tërë këtij, domethënë, betimi, Allah thot, po betohem me gjitha këto, se ajo që ju kom thonë, Ju kom premtu ose ju kom kërcënu, le waqi, do ndodhë gjithsesi. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, në përfund ta përmbledhi gjithë këtë, na jep me kuptu se Allahu Xhele Xhelaluhu ka dërgu mesazh që është shpallja. Na ka ngarku me mision Allahu Xhele ue Ala. Ai është krijuesi, ai është dhuruesi i jetës, i begative. Prandaj ai na ka thënë se mbi bazën e këtij misioni dhe mbi bazën e këtij mesazhi do të japim llogari para Allahut të madhëruar. Dikush mund del para Allahut thotë o Zot, unë këtë misionin tënd që ke kërkuar ti s'e kom kry, është e vërtetë, ama unë kom kry këtë mision, që e kom pas mision të caktum. Allahu thotë kush të ka thonë me kon pjesë e misionit? Prandaj kjo është me rëndësi. T'i kthehemi misionit për çka jemi kriju, detyrave tona që kemi në këtë dunja, e që janë të shumta e të shumta e të shumta. Mos ta humbim kohën në bredhje, në huqje. Mos të jetë esenca e jetës tonë kënaqësia e dëfrimi. Po, kemi nevojë për to, por ato vijnë anash esenca le të jetë misioni, detyra, që të lojmë gjurmë të pashlyeshme në jetën tonë, të jesh i dobishëm sa je gjallë, por edhe pas vdekjes, ngase Allahu po thotë në Kur'an, Fa men ja'mel mithkale dherretin, wa men ja'mel mithkale dherretin, khajren jera. Fa men ja'mel mithkale, kush bën, Sa grimca mirë. Jera, ka me gjetë. Sa grimca mirë ki me gjetë, premtim. Edhe kërcënimi, wa men ja'mel mithkale dherretin sherren jera, edhe kush ka bo, sa grimca keq, ka me gjetë. Kjo është, po thotë Allahu, po, që kjo që ju kom thonë, që keni me gjetë, edhe atë që keni bo mirë, edhe atë që keni bo keq, nëse nuk keni pendu, keni me gjetë, po ju betohem me qeto betime, innema tuadune le waqi. Se ajo që ju kom thonë, ka me ndodhë gjithsesi. Prandaj ka afat, skadencë, kalon koha e mësimeve, kalon koha e këshilave, kalon koha e porosive, gjithçka merr fund, vjen koha e gjukimit dhe llogaridhënies. Prandaj ta marrim seriozisht këtë trajtim, t'i kthemi punve, t'i kthemi jetës, t'i kthemi gjallnisë, t'i kthemi vullnetit, t'i kthemi shpresës, por me mision të qartë, me detyra të qarta, me mesazh të pastër, human, të natyrshëm, që vjen nga Zoti i Gjithësisë, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën tonë edhe të njerëzve pas neve, që të na shpërblen Allahu me Xhennet edhe ta marrim kënaqësinë dhe mëshirën e Tij. Kjo është ajo që pata mundësi me rrumbullaksu në kuadër të kësaj pjese të Surës Al-Mursalat, edhe pse këtu Pra këto janë frymëzime ende ende më tepër që dalin nga këto ajete, por besoj që mjaftueshëm kemi thënë brenda kësaj kohe që patëm mundësi. Allahu na përmirësoftë gjendjen tonë dhe na bëftë Allahu përmirësues të gjendjes tonë. Na mundësoftë Allahu që të jemi të mirë për vete dhe pastaj këtë mirësi ta ndajmë me të tjerët. Të largojmë të këqijat nga vetet tona dhe t'i ndihmojmë të tjerët të largojnë të këqijat nga vetet e tyre.